atveskite juos. Atveskite mažutėlius pas Jėzų. Koks mažas žmogelis. Pasimelskime drauge. Dangiškasis tėve. Mes žinome, kad kaip tėvai žiūrės į santoką, į daugelį kitų dalykų, tą vaikai ir išmoks. Aš meldžiu, kad tu padėtum jiems. Viešpatė Jėzau, te pranašo balsas skambės jų namuose, te mama ir tėtis šauksis tavo vardo. Te Dievo angelų buvimas ir šventoji dvasia nebus keistenybė jų namuose. Te šis vaikas bus užaugintas toje atmosferoje ir aplinkoje. Mes atnešame tau mažą įsijoną šiandieną, atiduodame jo gyvenimą tau. Aš meldžiu, kad tu išsaugotum jį nuo piktų dienų, nuo nuodėmės, nedorybių, jeigu laikas prasitęs, jeigu jis užauks iki pasirinkimo laikotarpio, tai jis padarys pasirinkimą būdamas jaunas. Mes atiduodame į tavo rankas, tėvė, Jėzus vardu. Amen. Šlovė viešpačiu. Šlovė viešpačiui. Jaučiuosi, lyg tai būčiau prabudime. Galbūt turite dar ką nors, ką galėčiau pašvesti. Garbė viešpačiui. Norėčiau, kad mane kas nors pašvestų. Ar jūsų tarp yra toks didelis, kuris galėtų mane į rankas paimti? Šlovė viešpačiui. Atsistokime drauge. Romiečiams 12 skyrius 1 eilutė. Šiandieninė tema yra klausimo formoje. Kas aš iš tiesų esu? Kas aš iš tiesų esu? Aš daviau šį pavadinimą broliams, kad jis būtų saliginai trumpas, kad jisai įsitektų ant kompaktinio disko ir panašiai, tačiau yra antra dalis. Aš norėčiau ją pridėti. Kas tu iš tiesų esi? Kas aš iš tiesų esu? Kas tu iš tiesų esi? Pasiklausykite Pauliaus įkvėpto Dievo dvasia prieš tiek daug metų sakančio Dievo gailestingumu. Aš prašau jūs, broliai, atkreipkite dėmesį, į ką jis kreipėsi. Prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Taigi tai būtų visuma tavo kūno. Jeigu atkreipėte dėmesį, jis nepasakė savo sielas aukoti, bet kūnus. Taigi jūsų kūnuose bus viskas, kuo jūs esate. Taigi kūne yra tavo siela, tavo kūne yra tavo protas, sąmonė ir pasąmonė, Tavo kūnė yra tavo emocijos, jausmai. Taigi, kai tu aukoji tai, tu aukoji visumą to, kuo tu esi. Pasiklausykite, aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Kai jūs tai atliekate, tai nereiškia, kad jūs pasiekite kažką ypatingo ir laukiate žvaigždučių kaip generolas armijoje už nuopelnus. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą Taigi mes nekalbame dabar apie nusidėlį, kuris bus išgelbėtas ir jis turės nustoti mąstyti apie alkoholį, narkotikus, įvairias nuodėmes, nedorybės, blogybės, apie kurias paprastai nusidėliai masto. Adresuojama yra broliams tai, kuriems reikia, kad jų protai būtų atnaujinti. Neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą. Taigi tai neįvyksta per vieną kartą, tai yra pastovus procesas. Atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, primtina ir tobula Dievo valia. Efeziečiams 4.23 vėl Paulius sako, atsinaujinti savo proto dvasioje atsinaujinti savo proto dvasioje. Pasimelskime drauge. Dangiškasis tėve, mes taip tave mylime šiandieną viešpatė Jėzu visomis širdimis. Mes trokštame, brangus Dieve, būdami susirinkę čia šiandieną, kad galėtume gauti naudą iš šio susirinkimo. Mes netėjome viešpatė Jėzu, kad tiesiog pamatytume vienas kitą, nors tai būtų malonu, miela, pasveikinti vienas kitą. Mes netėjome tiesiog, kad pasiklausytume giesmių, nors mums jos patiko, arba kad pasimelstume už maldos poreikius ir panašiai. Bet iš tiesų, brolis Brankamas pasakė, kad pati svarbiausia susirinkimo dalis yra ta, prie kurios mes dabar artinamės, tai yra pamokslavimas ir girdėjimas Dievo žodžio. Mes žinome, kad paskutinėmis dienomis ateis badas ir pranašas tai vardyje ne kaip pamokslavimo badą, bet kaip Dievo žodžio girdėjimo badą. Dievo žodžio girdėjimo badas. Taigi, tai yra griniausia tiesa kad žodis galės būti pamokslaujamas, bet badas bus žmonių tarpė, kurie klausysis to žodžio. Kaip liūdna žinoti, kad bus tokia žodžio gausybė ir tai nebus tikro autentiško pamokslavimo stygius. Badas kažkaip pereis į žmonių gebėjimą išgirsti žodį Taigi padėk mums šiandieną viešpatė, kad mes nepaliktume šios vietos ištikti bado, bet kad būtume pamaitinti tavo žodžio pažadais. Suteikti aš meldžiu viešpatės vardu. Amen. Telaminais Dievo šventieji galite sėstis. Branginu jūs, myliu jūs šiandieną visą širdimi. Kas aš iš tiesų esu, kas tu iš tiesų esi. Mes žinome, kad esame labai sudėtingi žmonės. Kuo daugiau aš nagrinėjau žmogų, tuo labiau aš suvokiu, kad mes esame labai sudėtingi. Iš tiesų esame nuostabiai baime keliančiai sukurti. Kai Dievas sutvėrė mus pagal savo atvaizdą pradžioje – Aš labai dažnai apie tai galvoju, koks turėjo būti tikrasis pirmasis žmogus, ką reiškia vaikščioti Dievo sode, be blogio pažinimo, be nuodėmės, be suterštos sąmonės, atminties, be jokių blogybių, kliaudų, kadangi prote to nebuvo, nes nieko su tavimi blogo nebuvo atsitikę, jokio blogo būdo, temperamento, jokių trūkumų dvasioje, kūne, Tai turėjo būti nuostabus dalykas. Aš nežinau, kaip tai ten buvo, bet aš žinau, kad aš sužinosiu, ką reiškia būti tokiu. Žinote, mes save pažįstame tik iš to, kokiais esame dabar. Taigi, vien dėl to aš suvokiu, kad aš esu labai sudėtingas asmuo ir kiekvienas iš jūsų kada žvelgiame į visą tai, iš ko mes susidedame. Jeigu mes tikime žodžiu, mes tikime, kad yra išrinktoji sėkla nuotakoje, kuri buvo duota ją iš Dievo proto, bet tai yra siela. Tačiau ar tai pakeičia visus kitus tavo gyvenimo aspektus? Žmogišką elementą, sąmonę, pasąmonę, dvasę, žinoma, tai paveikia visą tai. Tačiau tai neperkeičia tų sričių, kadangi išrinkta siela nereiškia, kad tavo kūnas dabar daugiau niekados nebesirgs, neturės bėdų, sunkumų. Didžiausia didžiausia dalis to, kokiais mes tapome fizinė prasme, yra įtakota tų metų, kuriais mes formavomės prieš ateinant pas viešpatį. Būtent tas pats įvyko ir brolio Branhamo gyvenime, kai jis buvo jaunuolis, kai jis augo vyriškėjo, kai jis matė tas moteris, kurios paleistuvavo, buvo neištikimos vyrams. Tai jam kažką padarė, tai jis sužeidė ir sako, netgi dabar aš turiu stebėti tai, aš turiu stebėti save. Tai ankstyviai 50 metai. Jis sako, aš neturiu nusistatymo prieš prieš moteris, bet aš turiu stebėti save. Tai paveikia į tokiu būdu. Tas matymas, kuo moteris galėjo būti. Tos moteris, kurios apsinuogindavo ir naudodavo tai, ką joms Dievas davė, kaip velnio instrumentą, kad pritrauktų vyrus ir panašiai. Taigi mes matome jį kaip jaunuolį, norinti būti mylimu. Matome jį kaip jauną vyrą, norinti būti mylimu. Ir mes matome, kad tai pasikartoja vėl ir vėl jo gyvenime. Norėjimas būti mylimu, priimtu, Ir kai stovi, reiškia, tame lūžėje savo gyvenime, jisai nori nustoti pamokslauti. Kodėl? Kadangi tie patys dalykai, kurie buvo suformuoti jame, kai jis buvo vaikas, tai atsispindi dabar jame. Ir dabar jis jau stovi kaip Dievo sūnus, jis pamokslauja žodį. Didingiausi įvykiai žemėje dedasi jo gyvenimo metu po nukryžiavimo ir viešpaties Jėzaus Kristaus prisikelimo. Po antspaudų atidengimo trys mėnesiai praėjo ir brolis Brankamas stovi ir sako, aš noriu pasitraukti iš tarnystės, nustoti pamokslauti. Įsivaizduokite, ką žmonės turėjo galvoti. Bet mes matome, matome, kad tai pasikartoja vėl, kadangi brolis Brakamas buvo žmogus, sudėtingas individas kaip ir mes. Taigi tai, kas įvyko jo sieloje, nepašalino tų dalykų, kurie įvyko jo kūne, kai jisai augo, formavosi kaip jaunas vyras. Tai net nepašalino tų dalykų, kurie jame buvo suformuoti, jo įsitikinimai, tikėjimas, pasąmonėje, dabar jam trukdė, kai jis buvo savo 50-osiuose gyvenimo metuose. Taigi, jeigu mes matome, kad tai nebuvo pašalinta iš jo, žinant jo santykių su Dievu, Dievu, tai iš mūsų tuo labiau tai nebus pašalinta, žinant mūsų santykį su Dievu. Ar tu tai patinka ar ne, bet daugumą iš tų dalykų tu turėsi iškesti iki kūno perkeitimo. Tai nėra tiesiog tavo didelė rebi nosis, kuri bus tavo gyvenimo bausmė, ar atsikišę žandikaulį ar kitas kūno bruožas, kurio tu nekenti. Tai yra smulkmena. Pagrindinės problemas sukelia tavo vidus. Bet dabar pažiūrėkime su Dievo pagalba šiandieną, ar galime išsiaiškinti daugiau apie save. Pamatyti, ar yra kažkas, kas iš Dievo malonės mums padėtų pritaikyti tai, kuo mes esame, kad taptume geresniais žmonėmis, kad būtume labiau panašus į Kristų. Žiūrėkite, dvasinis įsūnymas. Tam, kad išliktum su Dievu, išlik švelnus. Dievas yra švelnus. Tam, kad išliktum su Dievu, išlik meilė. Dievas yra meilė. Išlik romus. Niekados nebūk priklausantis nuo savęs. Visados pasitikėk juo. Niekados nesivadovauk savo protų. Priimk jo mintis. Leisk jo mintims būti tavo mintimis. Priimk jas į savo kūnišką protą ir kartok jas iš naujo. Atkreipkite dėmesį, priimk jas į savo kūnišką protą ir kartok jas iš naujo, sakydamas, o Dieve, patraukiu visas mano bejonės ir te tavo mintis bus mano mintimis. Kokia yra svarba prieimimo Dievo minčių į mūsų kūniškus protus ir kartojimo jų. Neįsižeiskite, bet brolis Brankamas faktiškai moko mus dvasinės psichologijos. Kodėl? Todėl, kad tu tebe turi psichiką, kuri galės būti paveikta psichologinėje sferoje. Taigi yra įstatymas, kurį psichologai atrado prieš daugelį metų. Tai yra kartojimo įstatymas. Tu paimi principus, kartoji juos vėl ir vėl ir vėl ir tu faktiškai perprogramuoji savo smegenis. Taigi čia brolis Brankamas stovi ir sako mums dvasinius dalykus Dieve. Sako, jeigu tu visados nusivylęs, jautiesi bevertis, niekas tavęs nemėgsta, žinai ką, tau reikia perprogramuoti save. Šventoji dvasia to už tave nepadarys. Bet jis sako, kaip tai padaryti. Brolis Brakamas sako, priimk jo mintis, leisk jo mintims būti tavo mintimis. Priimk jas į savo kūnišką protą. Kodėl ne į sielą? Sielai nereikia būti perprogramuotai. Jeigu tavo siela yra atgimusi iš aukšto, iš Dievo dvasios, ji niekados nebus negatyvi, nukrypusi nuo žodžio, ji visados pozityvi. Problema slypi ne sieloje. Jis slypi kur? Kūniškame prote. Taigi, kaip perkeisti kūnišką protą, mastant jo mintis, priimant jo mintis į savo protą ir kartojant jas vėl ir vėl ir vėl. Šlovė Dievui. O Dieve, patraukia visas mano abejonės ir te tavo mintis bus mano mintimis, o jūs sergate žmonės, darykite tai mums apie tai kalbant. Darykite tai mums apie tai kalbant. Tiesiog atsisakyk, išvyk lygos minti lauk. Išvyk lygos minti lauk. Priimki Dievo gydančiąją mintį, te tai jos taps tavosiomis mintimis. Taigi to daryti sieloje tau nereikia, kadangi siela yra atgimdyta Dievo kvapsniu. Taigi sieloje visada bus Dievo mintis. Bet atsiminkite, siela nėra vienintelė, kuri masto. Siela nėra vienintelis šaltinis to vidinio balso dialogo, kuris pastoviai vyksta tavo kasdienėme gyvenime. Tai kyla iš tavo dviejų sąmonių, kurios komunikuoja viena su kita pastoviai. Ar jūs suvokite, kad siela negali nieko negatyvaus pasakyti? Siela negali pasakyti, tavo vardo nėra knygoje, ar kad tu neišgelbėtas. Ji negali to padaryti, kadangi siela yra žodžio dalis. Ir jinai yra atgaivinta šventąją dvasę. Ji nori vadovauti mūsų gyvenimams. Taigi mes sėdime čia šiandieną, mes girdime pamokslaujamą žodį, kuris patenka į mūsų vidų per išorę. Jeigu žodis galėtų patekti tiesiai iš mano lūpų tiesiai tavo sielą, būtų išvengta daugybės kliūčių. Bet tiesa yra ta, kad mums vis dar reikia ausų, protų, pasąmonės, kad būtų apdorojama informacija. Bet įdomu, kiek mūsų siela gauna informacijos. Kai žodis yra pamokslaujamas, kai jis perina per pirmą sąmonę, pasąmonę, visa tai patenka į sielą galiausiai. Įdomu, koks yra kiekis informacijos, kuris yra gaunamas. Todėl, kad išorinės dvi mūsų sferos pastovi apdoroja informaciją, apdoroja tą, aną, jos prideda, atima kažką tai. Ir tuo metu, kada sela gauna savo porciją, o kiek mažai te lieka, Dieve padėk mums. Įdomu, koks bus jausmas, kai mes būsime antiek perkeisti, kai žodis bus kalbamas ir jis nebus sijojamas, atimamas, pridedamas. O, tai bus kūno perkeitimas. Šlovė. Atkreipkite dėmesį, jis sako, priimki Dievo gydančiąją mintį, ties taps tavosiomis mintimis, mąstykite apie šios dalykus, Biblija sako, apie tai, kas šlovinga, dorovinga. Žiūrėkite, brolis Brankamas tai darė labai dažnai melsdamasis už žmonės, jis faktiškai įves juos į maldą, jis kartojo tai labai dažnai, jisai sako, iš tiesų aš žinau, ką reikia sakyti, kad nugalėtum velnę. Jis pasakė, aš pasakysiu šios žodžius ir aš noriu, kad tu jais melstumiais. Aš noriu perkelti šios žodžius ir įdėti juos į tavo lūpas, arba kitose vietose sako į tavo protą, ir noriu, kad tu juos pakartotum. Ir kai tu melsiasi tais žodžiais, tai nugalės velnę. Žiūrėkite, ką jis daro. Jis tada faktiškai pasakys teisingus žodžius, nes žmonės nežino, ką sakyti, kad nugalėtų velnę. Bet jis pasakys jiems, ką reikia sakyti, kad nugalėtum velnę. Ir tada, kai jis tai pasakys, jie tais pačiais žodžiais melsis ir velnės bėgs kaip išprotėjęs. Žinot kodėl? Kadangi jie buvo norus priimti apmokymą, kad žinotų, ką reikia sakyti. Nagi, draugai, būkite nuoširdus. Labai dažnai mes nežinome, ką sakyti, kaip melstis, mes nežinome, kaip kalbėti, mums reikia būti apmokytais Dievo žodžiu. Brolis Brankamas veda žmonės maldoje. Aš priimu tave kaip mano gelbėtoją, mano vienintelį išsigelbėjimą. Mano sveikatai reikia tavo jėgų, bet tavęs aš negaliu žengti į priekį. Atkreipkite dėmesį, tai nėra negatyvus liudimas. Tai yra liudėjimas, kuris išreiškia pilną priklausomybę Dievu. Tai nėra priklausomybės nuo savęs liudėjimas. Man nieko nereikia. Ne, tai nėra tokio tipo liudėjimas. Tai yra išvelnio. Žiūrėkite, ką jis sako. Aš priimu tave kaip mano gelbėtoją, mano vienintelį išsigelbimą. Mano sveikatai reikia tavo jėgų, bet tavęs aš negaliu žengti į priekį. O, aš dabar priimu tave kaip mano gydytoja. Aš, aš atmetu velnę ir visus jo darbus. Nuo šios akimirkos aš mąstysiu pozityviai. Aš tikėsiu kiekvienu pažadu. Taigi štai daktaras Brankamas duoda šiems žmonėms šias psichologinės pamokas, šios žodžius. Taigi, kaip sakiau praeitą vakarą, kad didžiausia klaida, kurią mes darome šioje žinioje, mes jaučiamės, lyg tai būtume kitokie negu bet kuris kitas individas ant šio žemės paviršiaus. Skirtumas yra tik tai sieloje. Ir tai yra Dievo dovana. Pažiūrėkite, ta rašto vieta, kuri sako, jo žaizdomis aš buvau išgydytas, aš dabar ją priimu, aš tikiu ją, ji yra mano. Aš dėkoju tau viešpatė, aš tęsiu išgyjimo liudymą iki tol, kol būsiu tobulai sveikas. Štai balansas, draugai. Štai balansas. Jūs tebe liūdėte, nors dar nesate tobulai sveiki. Tai nėra melas. Tai nėra buvimas nenuširdžiu. Kaip laikaisi, iš Dievo malonės maniau geriau. Simptomai dar tebėra mano kūne, bet jie laikini. Amen. Aš nusipirkau batus, kadangi ruošiuosi atsistoti iš invalido vežimėlio. Aš perku pasiruošimui prekes įvairias, ruošiuosi būti išgydytu. Aš pasveiksiu, štai kur mano liūdimas pamokslas absoliutas Hjustone. Dabar mes privalome liautis, žiūrėję į negatyvėje pusę. Turime žiūrėti į pozityvėje. Vėl, žinodami, kad mes iš Dievo malonės turime tai savo krūtinėje, šį rytą su pasišventimu jam, mūsų gyvenimai pasikeis. Nuo šios dienos savo mąstymę būsime labiau pozityvus mūsų mąstyme. Bandysime gyventi tokiame švelnume ir nusižeminime, kad tikėdami, kad to, ko tik be paprašysime Dievo, jis tai suteiks kiekvienam iš mūsų ir mes nekalbėsime nieko blogo apie vienas kitą ar kitą žmogų. Nagi bažnyčia, negali būti pozityvus ir apkalbinėti. Garbė. Nekalbėsime nieko blogo apie vienas kitą ar kitą žmogų. Mes melsimės už savo priešus ir juos mylėsime. Darysime gerą tiems, kurie daro mums blogą. Dievas yra teisėjas, kas yra gera ir kas bloga. Dabar pereikime nuo žinios požiūrio į fiziologinę arba fizinę arba prigimtinę žmogaus dalį. Štai ką daktarai vadina savikalba. Pozityvus mąstymas sumažina stresą pašalindamas negatyvų vidinį monologą. Dauguma žmonių to nesuvokia, bet savo kasdieninėme gyvenime mes pastoviai mastome ir interpretuojame situacijas, kuriuose atsidurime. Tai yra tarytum vidinis balsas mūsų galvoje, kuris nulėmė, kaip mes suvokiame kiekvieną situaciją. Šį vidinį balsą psichologai vadina savikalba, kuris susideda ne tik iš sąmonės minčių, bet taipogi pasamoninių prielaidų ar įsitikinimų. Štai kas tu esi? Tai ne tavo siela, tai neišrinktoji sėkla, tai yra ta sudėtinga dalis, asmo sudėtingas Davidas Saileris, arba Džimas Bebas, Linda Bab, kas tu bebūtum, Tai yra tai, kas tu iš tiesų esi. Tai sukelia dvasinį uždelsimą artinantis prie Dievo. Šie dalykai, kurie yra suformuoti mumise nuo vaikystės. Stebėkite, nuo ankstyvosios vaikystės mes pradedame ugdyti savikalbą arba vidinį dialogą, kuris įtakoja mūsų elgesį ir mūsų atsakus į kitų žmonių elgesį. Savikalba paveikia mūsų pačių įsitikinimus apie save ir galimybės. Todėl tai neturėtų stebinti, kad atitinkama savikalba gali sukelti stresinį atsaką. Žiūrėkite, negatyvi savikalba gali sukelti stresinį atsaką. Tuo tarpu konstruktyvi savikalba gali padėti jį įveikti. Taigi štai tu, Dievo vaikas, pripildyta šventąją dvasę, susijęta su dangumi, tavo vardas knygoje, šetonas negali tave sustabdyti, niekas tavęs negali sunaikinti, o tu vaikštai likti neturėtum nemenkiausio dalykėlio, už kurį galėtum padėkoti Dievui. Tu toks liūdnas atrodai, toks depresijoje, nusivylęs, o visi šie pažadai, juose tavo vardas įrašytas visose, O tu mastai, kas vyksta, ar danguje bankrotas, ar Dievo sąskaitose viršytas limitas džiaugsmo, ramybės limitas viršytas, kas vyksta su manimi, savikalba. Savikalba arba vidinis dialogas – tai turimi vidiniai pokalbiai. Jie gali būti ypač neutralūs. Pavyzdžiui, grįždamas namo prisimink nupirkti pieno – Tai nėra žalinga, nebent pieno galiojimo data bus pasibaigusi. Grįši namo, jį ką nors pagamins iš to pieno, na, tada galbūt tai ir bus žalinga. Prisimink nupirkti pieno, arba gali būti ganėtinai kritikuojantis pokalbiai. Tu idiotas. Tau niekados nepasiseks darbę atlikti prezentaciją nelikus kvailio vietoj, kadangi savikalba jau daug laiko yra mūsų dalimi, mes galime jos beveik nepastebėti. Tačiau, ar ją pastebime ar ne, ji vis tiek gali daryti didelį poveikį mūsų elgesiui. Taigi man įdomu, ar jūs visi žinote patį save? Iš tiesų. Ar jūs žinote savo vidinį dialogą? Savikalbą. Kai tu kalbi, tarkim, su broliu Džimu, ar tu žinai, ką tu mastai apie save? Nuomonės, įsitikinimai. O, tai nieko neturi bendro su manimi ir su devu. Ne, priešingai. Tai yra būdas, kuriuo tu žiūri į jį, kuriuo tu žiūri į mane, žiūri į bendravimą su šventaisiais. Na, šlovė Dievui. Broli Doni, tu labai lėkštai pamokslauji šį rytą. Na, aš manau, kad aš esu pakankamai giliai. Aš net neplanuoju eiti dar giliau. Didžiausia mūsų savikalbos dalis kyla iš tėvų ar kitų vaikystėje reikšmingų valdžios asmenybių. Klausykit, tėvai. Kai kurie iš jūsų perkate savo vaikams 100 dolerių vertės batus, nes norite, kad jie būtų madingi. Perkate jiems gerus dviračius, įvairius dalykus ir jūs manote, kad duodami jiems dalykus, jūs darote geriausia, ką galite. Tačiau vadinate juos kvailiais, neišmanėliais, nemokšom, kokius žodžius jūs benaudotumėte. Ar jūs žinote, ką jūs jiems darote? Aš žinau, ką man mano tėtis padarė. Aš vis dar tebeturiu atminti tuos vardus, kuriais jis mane vadino. Jis nieko geriau ir nežinojo. Jis taip pat buvo užaugintas. Jis nežinojo to, ką aš žinau. Ir aš tikiu, kad Dievas jo net nekaltina už tai. Jis nežinojo. Vaikystėje namuose aš buvau vadinamas kvailiu, neišpruseliu, nieko nemokėjau daryti, neturėjau sugebėjimų, netgi kai pradėjau pamokslauti. Mano mama palaimink Dievė jo širdį. Ji pasakė, vargšelis Donis, viskas, ką jis turi, tai yra Dievo žodis. Matot, mano tėtis turėjo ženklus ir stebuklus, taigi jį lygino mane su juo. Taigi didžiausią gyvenimo dalį aš tai girdėjau. Jeigu vagis būtų įsilaužęs į mūsų namus ir bandytų mane nužudyti, mano tėtis būtų suplėšęs į gabalus. Mano tėtis buvo žiaurus vyras. Jeigu kas nors kabinėdavosi prie manęs mokykloje, aš nebuvau mušeika, aš tiesiog negalėjau muštis. Mano sesė galėjo, ji visada mane gindavo. Manęs jie nebijojo, bet mano sesės iš tiesų bijojo. Te būna palaiminta jo širdis. O aš buvau palaimintas turėti randus ant veido, kad tai liudytų apie jos drąsą. Bet matote, šie dalykai, kuriuos mes savyje nešiojamės. Mes manome, o, tai manęs nepaveikia, aš turiu šventą dvasę. Bet tavo šventoji dvasia ir nėra paveikta tuo. Bet tikrasis tu esi paveiktas. Dabar įdomu, jeigu aš ir tu galėtume atlikti inventorizaciją savo savikalbos, vidinio dialogo kas savaitę, kasdien ir įsiklausyti į tai, ką mes apie save mastome. Ar jūs mastote apie nuotokos poziciją, kad Dievas jūs myli lygiai taip pat, kaip žmogus sėdinti šalia? Ar tai yra dalykai, kuriuos jums jūsų tėtis ar mama sakė, galbūt mokytojas, pirmasis darbdavys? Žinote, tie žmonės, kurie jums sakydavo tai, realybėje jie Žinot, mano tėtis buvo tokio tipo vyras, kuris galėjo dirbti bet ką. Niekada neturėjo išsilavinimo, baigė šešias klases, galėdavo dirbti, tarkime, su aparatu, kurio jis niekada nebuvo gyvenime matęs. Jis pataisydavo ir galėdavo daryti bet kokį darbą, visų galų meistras. Aš nebuvau nei vieno, jo labiau kelių galų meistrų. Aš praktiškai neturėjau jokių sugebėjimų. Jis manęs ir nieko nemokė. Jis pasakydavo, nu eik į fermą, padaryk tą ar trečią. O aš ką nors sugadindavau, nutraukdavau, sulaužydavau. Ir jis sakydavo, na, tu visada toks esi, tu nevėkšla, visada sugadini ką nors. Ir tada aš pradėjau sakyti tuos pačius žodžius. Metams bėgant aš išmokau to nesakyti garsiai žodžiais, tačiau vidinis dialogas tebesitėsi. O dabar aš pamokslauju. Aš jau seniai nebeišpažįstu tokio didelio kiekio negatyvių dalykų, bet tai nesustoja vien dėl to, kad aš žodžiais to neišpažįstu. Tai viduje tebe vyksta tarp šių dviejų žmonių. Ir aš vis dar tebe mastau apie save. Šlovė. Šis vizitas pas psichiatrą yra nemokamas. Stebėkit, didžiausia mūsų savikalbos dalis kyla iš tėvų ar kitų vaikystėje reikšmingų valdžios asmenybių. Taipogi jį gali kilti iš kitų įtakingų asmenybių. Mūsų augimo metu, pavyzdžiui, mokytojai, užsitęsęs buvimas su dominuojančiu asmeniu – Vadybininkas ar darbo kolega, partneris vėlgi gali įtakoti mūsų savikalbą. Kartais gali būti taip, kad teiginys pasakytas atitinkamoje situacijoje, kurioje mes buvome pažeidžiami dėl gilaus dėmesio sutelkimo ar pakilusių emocijų ligmens, įstriks mūsų pasąmonė ir taps mūsų vidinio dialogo dalimi. Sakykime, yra vienas dalykas, profesionalai tai atrado, kuris yra susijęs su ekstremalia didelė emocija. Negatyvus atsakas yra iššaukiamas jūsų gyvenime. Kažkas jau bingo nutinka. Ir tame yra didelė emocinė jėga. Ar tai pasireiškia ašaromis, ar bet kuo kitu. Tas dalykas jūsų pasąmonėje padaro rėžį tokį, tai sužeidžia jūs. Tada pasąmonė, kai jinai pamatys, kad po kažkiek metų jūs pakliūnate į panašią situaciją, jūsų pasąmonė pradės šaukti visą sybę jumise, kad apsaugotų jūs nuo kažko panašaus. Tad jeigu tavo vaikystėje tave sužeidė žmogus, tavo pasąmonė bus šalia tavęs, kad tave apgintų. Taigi ji neleis tau turėti, sukurti artimus santykius su niekuo kitu visą likusi gyvenimą, būsi vienišius. Nes tu nenori būti sužeistu. Būtent dėl to tu gyveni tokį vienišą gyvenimą. Ar galiu tęsti? Ačiū. Neduosiu jums šanso leisti arba neleisti. Žiūrėkite, kartais gali būti taip, kad teiginys pasakytas atitinkamoje situacijoje, kurioje mes buvome pažeidžiami dėl gilaus dėmesio sutelkimo ar pakilusių emocijų ligmens, įstriks mūsų pasąmonė ir taps mūsų vidinio dialogo dalimi. Mūsų savikalba gali kilti iš ankstesnių išgyvenimų, kurie mums padarė žymę įtaką, sudėtingi santykiai, nesėkminga darbo patirtis – ypatingas sugėdinimas. Viena iš mūsų savikalbos funkcijų yra padėti išvengti tokio pat skausmo ar sugėdinimo. Taigi žinioje matome žmonės, kuriuos įžeidė pamokslininkas. Jie niekados nepasitikės kitu. Jie manys, kad juos apsaugo šventoji dvasia, siela, tai jų pasąmonė. Jie manys, kad jie dvasiški, tai jų pasąmonė tai nieko bendro neturi su buvimu dvasišku. Ir jie yra užsirakinę šiame mažame pasaulyje, ir jie priima tiek nedaug. Jie priima tiek nedaug, kadangi jų pasąmonė juos įspėja. Stebėk šį tarnautoją, negali pasitikėti juo, kažkas jo gyvenime ne taip, aš keistai jaučiuosi, kai prie jo prieinu. Uuu. Tai neturi nieko bendro su buvimu dvasišku, ar turėjimu atskirimo dovana ar kažkuo kitu, tai yra tavo pasąmonė, kuri bando tave apsaugoti. Žiūrėkite. Dėl to mes sakome savo nepradėti santykių. Juk vėl būsime nuvilti. Arba neprašyti darbę paaukštinimo, juk būsime nesuprasti. Arba nesirodyti viešuomenėje, juk tik apsikvailinsime. Taigi tai ką tai paveikia? Tai paveikia visą mūsų gyvenimą. Juk tik apsikvailinsime. Šios instrukcijos gali prieštarauti tam, ko savo sąmonėje savo norime. Žiūrėkite, žmogus giliai variklių skyriuje. Sakys tau, nedaryk to, tave sužeis. Neliesk to, tave sužeis. Bet žmogus aukštai čia ant denio sakys, Man nepatinka valgyti vienam atsiskyrus arba ateiti į bažnyčią penkias minutės prieš susirinkimą ir po to dar jam nesibaigus verštis pro duris lauk. Aš noriu bendrauti, aš noriu draugų. Bet žmogus giliai sakys, tu geriau to nedaryk, tu geriau to nedaryk, žinai, tave visada sužeisdavo, kai bendraudavai. Konfliktas, kuris gali būti mūsų veikimų prieš instrukcijas rezultatu, gali pats iš savęs privesti prie padidėjusio streso. Kodėl? Kadangi tavyje vyksta karas. Lietkalnyje. Atminkite, kaip jie tai aiškina protą, kad protas tai yra pavyzdys arba metafora Lietkalnio. Lietkalnio dalis stūkso virš vandens, o didesnė dalis yra po vandeniu. Tai yra mūsų pirmoji sąmonė ir pasąmonė. Žiūrėkite, koks mūsų proto mąstymas yra svarbus. Sugrįžkime vėl prie pranašo. Ši ponė, sėdite čia su mėlyna suknele, su jumis kažkas negerai. Štai čia, eilės gale. Dabar negaliu šios dalies konkrečiai pasakyti, bet aš ar tik nesu žarnyno sistema yra kažkas ne taip. Gauptinė žarna. Ar tai tiesa, sesė? Jei tai tiesa, pakelki ranką. Gerai, ir dabar tik įmenimi. Gerai, daugiau niekados. Daugiau niekados. Apie tai nemastyk. Taigi gerai, dabar turi žarnyno problemą. Ir Dievo pranašas tau pasako, net nepasimeldžia. Tiesiog pasako, daugiau niekados apie tai nemastyk. Jis nepamokslauja pamokslų serijos, kad duotų tau instrukcijas, kaip tai padaryti. Tu neturi 47 pamokslų su krūva citatų rašto vietom, bet jisai tau pasako vieną teiginį. Nemastyk daugiau apie tai niekados. O ką tu būtum padaręs tada, jeigu tu būtum buvęs ant tos platformos? Ar to tau būtų pakakę, kad nustotum mąstyti apie tą lygą? Yra apie ką pagalvoti, ar ne? Daugiau niekados apie tai nemastyk. Eik į namo. O, sekanti dalis mums patiks. Valgi, ką tik panorėsi. Valgi, ką tik panorėsi. Ir štai geroji dalis. Nebeturėsi daugiau spazmų, bet būsi palaiminta. Kągi jos mąstymas turi bendro su tuo? Jis nori parodyti moteriai, kad jinai turi savo mintis patraukti nuo problemos, nuo lygos, nes jeigu to nepadarysi, lyga vėl sugrįž. Žiūrėkite. O, neleiskite man praleisti šios vietos. Žiūrėkite, man tai yra nuostabu. Aš manau, ponė neteko Pasiklausykite, kaip jis tai pasako. Kažkas neteko padidėjusios skydliukės. Geras dalykas, kurio galima netekti. Įsivaizduokit save, tame susirinkime tiesiog šlovinate Dievą. Sėdite, aleliuja, šlovinate. Jūs atėjote su skydliaukė padidėjusią kakle, o išeinate jos netekę. Kažkas gero turėjo dėtis tos moters protė. Jis jautė, kad Dievas buvo ten. Kažkas neteko padidėjusios skydliaukės. Kaip tik tada. Aš manau, tai ta trečia ponė, sėdinti tenais. Sesė, ar tu turėjai padidėjusią skydliaukę, ar tai tiesa? Na, jos nebėra. Žiūrėkite, kažkas sakys. Na, aš tiesiog nevertas. Išvyk tai iš savo proto. Stebėkite, ką jis pasako. Žinoma, tu nevertas ir niekada nebūsi. Tai nėra ne faktas, kad tu esi nevertas. Tai yra faktas. Bet tai tau nieko gero nepadarys. Mąstyti apie tuos faktus tau jokios naudos iš to nebus. O, aš nevertas, aš nevertas, aš negeras. Žinote, ką tai sukurs tavyje? Tu programuoji savo pasąmonę, kad netikėtum nieko geru, kadangi taip, aš nevertas, aš žinau, kad toks esu, bet jeigu jis nori man duoti, tai aš priimsiu iš jo tą vertumą. Aš nebuvau vertas išgelbėjimo, aš vis dar tebesu nevertas, bet jis pasiūlė man jį ir aš priimu jį ir aš išgelbėtas. Aš nesu vertas šventosios dvasios, bet jis mane pasiūlė, aš ją priėmiau ir ją turiu. Pamokslas, jūs turite būti atgimę iš aukšto, kadangi mes sutelkėme savo protą į bažnyčią, į šią organizaciją, į šią grupę, šią moterį, šį vyrą, Nukreip savo protą šalin nuo jų. Jie apvils, paklausykite, jie apvils. Sutelki protą į Kristų, jo žodį. Tai negali apvilti. Tai jis bus tau pavyzdžių, o ne joks žmogus. Nelaikykite nukreipto žvilgsnio į Donį Reiganą ar kitą žmogų, laikykite savo akis nukreiptas į Jėzų Kristų. Labai dažnai šie žmonės važinėjantis po šalį vadinamieji dieviškieji gydytojai. Žmonės laiko juos pavyzdžių, geriau nukreipki savo protą nuo jų. Teisingai, sutelki savo protą į Kristų, jis yra tas, į kurį tavo protas turi būti sutelktas, o ne tavo pastorius. Mylėk savo pastorių ir gerbk jį. Jis yra gerbtinas vyras, iš tiesų Dievo vyras, tačiau išlik sutelkęs protą į Kristų. Nagi vaikai. Ačiū Dievui už brolį Branhamą, bet mano protas nėra nukreiptas į jį. Mano protas yra nukreiptas į Jėzų Kristų. Ačiū Dievui už pastorių, už evangelistą. Mes branginame juos, bet mano protas nėra nukreiptas į brolį Derelą ar į visus šios brolius. Mano protas yra Kristuje Jėzuje. Kodėl? Nes žmonės geriausiai stengdamiesi mane apvils ir tave apvils, bet viešpas Jėzus niekados neapvils ir nepaves. Matot, kai bažnyčia pradeda sutelkti dėmesį tik tai pastorių, jo gebėjimus, gėdoti, daryti taną ar trečią, jie tik apie tai te kalba. Šita bažnyčia žengia klaidingų kelių. Nesutelk dėmesio į mano dovaną ar kito žmogaus dovaną, laikyk savo dėmesį sutelktą į Jėzų Kristų. Išlik sutelkęs protą į Kristų ir meilė, prieraišumas te būna nukreiptas į jį. Atkreipkite dėmesį, tai yra balansas. Tiesiog gerbkite jį kaip pastorių, tuo, ko jis yra, kadangi jis atstovauja Dievą tau. Ar suprantat, kodėl Dievą piktina tokie žinio žmonės, kurių dėmesys suteltas į Brahamą? Dievas piktinasi žmonėmis, kurie sutelkia dėmesį į pastorių. Mes neturime sutelkti dėmesio į kokį nors žmogų, tik į Jėzų Kristų. Mes gerbėme Dievo vyrus, dėkojame už jų triūsą, bet mūsų protai yra sutelkti į jį ne į tarnystę, ne į giesmininką, o į Jėzų Kristų. Dievas tavęs neišgydo dėl tavo išgelbėjimo nuopelnų. Jis išgydo tave dėl tavo tikėjimo nuopelnų. Tu privalai jo tikėti, kadangi krikščionys kartais mano, kad Dievas jiems yra tai skolingas. Stebėkite, Kaip jis aiškina dabar, reiškia, tą žmonių pasąmonę, kai jie tampa krikščionis? Krikščionis kartais mano, kad Dievas jiems yra tai skolingas. Aš jau geras žmogus, aš padariau tą ir aną. Kol tai yra tavo protė, tu niekad iš Dievo nieko negausi. Nieko? Tu niekad iš Dievo nieko negausi, tol, kol to neišvysi lauk iš proto. Mums reikia ženkliai pasitaisyti. Pasakysi viešpatė, aš einu į bažnyčią, aš priėmiau tave kaip mano gelbėtoją, bet aš tikiu, kad stebuklų dienos praėjo. Kaip Dievas gali veikti tokioje širdyje? Tu jau apsisprendėjai, tu darysi tai, ką esi nusprendęs daryti. Dievas tau nieko negali pasakyti. O viešpatė, vaikai, jūs žinote, kiek tokių žmonių yra žinioje. Net pats Dievas su jais negali dirbti. Su pamokslininkais lygiai tas pats, o jie jaučiasi tokie vieni ir apleisti. Akivaizdu, mes tave taip patys užsklendžiame. Mes taip apsisprendžiame savo protose, maitiname esame entuzijazmo, emocijų, įvairių tų dalykų pasąmonę. Pasąmonė pastoviai valgo, priima tą medžiagą. Tai yra mūsų vidinis dialogas. Man nereikia nieko, man reikia jokios pagalbos iš kitų. Tu suvedžiotas. Mums reikia vienas kito, kaip niekad anksčiau. Man visados labai patiko ši sekanti citata. Ji tinka daugeliu dalykų, brolis Brankamas pamokslauja tai jaunimo susirinkime Tusone. Jis sako, tu tampi savimi, kai esi jaunas, nukreipi savas ambicijas tą kryptimi, kurią norėsi eiti ir ko norėsi pasiekti šiame gyvenime. Tu mastai apie tai ir tau apie tai mastant, žinoma, tavo protas tai yra perteikiama tavo protui, kažkuo, kas yra nežinoma, kas dominuoja tavo protu. Ir kai tai patenka į tavo protą, tada tu kalbi apie tai, kad tu ketini tai įgyvendinti ir tada tavo ambicijos gena tave link to. Būtent toks buvo nuodėmės gimimas. Taip įvyko su šetonu. Buvo kažkas jo viduje, tada jo ambicijos jį skatino su mumis yra lygiai taip pat. Tai yra tai, kas yra perteikiama į mūsų protus. Taigi, kai mes buvome jauni, vaikai, kol mes dar neturėjome to pasirinkimo, suvokimo, mes negalėjome rinktis, ko mes norime ir ko nenorime, buvo žmonės virš mūsų, kurie jautėsi, buvę mūsų auklėtojais. Jie darė geriausiai, kaip išmanė, jie mus mokė, pradėjo mus dėti įvairius dalykus, kad mes turime bijoti to, saugokis to, stebėk tai. Dauguma iš jūsų girdėjote šį įvykį iš mano vaikystės. Aš su broliu ir sesė buvome miške ir staiga pasirodė lapė. Jie atakavo mano sesę, sesė parvirto, jinai užsidengė veidą rankomis, o lapė drėskė jai per tas rankas. Aš išsitraukiau kišeninį peiliuką ir norėjau atakuoti tą lapę. Bet kai aš tai padariau, ji įkando man tiesiai ranką. Tai buvo siaubingas išgyvenimas. Tačiau buvo vienas momentas, kuris padarė šį įvykį dar dramatiškesnį. Tai buvo mano močiutė, tėčio mama, jį mėgo sekti pasakas. Žinote, būdami vaikais mes taip mylėjome močiutę, kai jinai pasakodavo pasakas, mums plaukai ant nugaros piestų stodavosi. Aš nežinau, ar tai būdavo tiesa ar ne, nesvarbu būdavo kadangi aš po to net negalėdavau naktį tamsame kambaryje užmigti. Tas lapės įkandimas pasidarė dar baisesnis negu pati fizinė trauma, kadangi močiutė mums pasako daug pasako apie tai. Ji pasako, kad jeigu lapė įkanda žmogui, žmogus pasiunta, jį reikia pririšti prie lovos su grandine, nes kitaip jisai kandžioja mažus vaikus. Taigi paskiau, kai mus vežė greitoji į ligoninę, Mano ranka kraujavo, ją reikėjo siūti. Žinote, aš buvau toks mažas berniukas, vat štai toks – Ir aš pažiūrėjau mamą į akis ir pasakiau, mamyte, jeigu aš išprotėsiu, neleis man kandžioti vaikų. Dabar jūs juokitės, bet tada tai buvo menki juokai. Bet matote, iš kur tai kilo? Iš mano pasąmonės. Kadangi dabar aš turėjau kontaktą su lape, tai tos visos istorijos pasakojimai močiutės, kurie buvo giliai manyje palaidoti, dabar jie tapo tokie realūs ir didelė baimė atsirado virš tos pačios traumos ribų netgi. Kadangi visi tie susitapatinimai pasidarė tokie realūs, kad aš galiu išprotėti, mane grandinė pririš kaip šunį kokį. Žinote, tai giliai man jie slipėjo. Ar jūs suvokite? Jeigu tu žinotum save, kas tu esi, kiek dalykų tave yra palaidota dėl tų ankstesnių įsitikinimų, mąstymų, minčių, o realybė nuo tų įsivaizdavimų yra tūkstančių kilometrų atstumu. Turbūt kai kurie iš jūsų dabar galvojat, na dabar žinau, kas jam nutiko, turbūt jis išprotėjo. Ne, aš neišprotėjau, man suleido skepus. Stebėkite, brolis Brankamas sako, ar jūs kada nors susimastėte, kad jūsų kūno viduje yra kitas žmogus? Ar žinojote, kad ten yra kitas žmogus, jūsų kūno viduje? Tai veikia supratingumo pagrindu, kad protas pasąmoniškai tiesiog pasiklausykite. Akivaizdu, kodėl jie mane, kad jis buvo beprotis. Jie mane, kad jis buvo protiškai nesveikas, kai jisai kalbėjo apie pasąmonę, apie tos dalykus 50 metais. Joks pamokslininkas apie tai nekalba, bet šitas kalbėjo. Galbūt jie aš pamanyčiau, kad tiesiu ranką šią kryptimi. Man nereikia apie tai mąstyti, taip tik atrodo, kad reikia. Kiek dalykų jūs atliekate kasdien ir tai nėra jūsų pirmoji sąmonė, kuri tai atlieka, bet jūsų pasąmonė. Ar jūs sutinkate su manimi? Žiūrėkite, man nereikia apie tai mąstyti. Taip, tik atrodo, kad reikia. Dabar štai kur slypi tikėjimas. Žiūrėkite, yra sąmonė ir pasąmonė. Tai tarytum kaip plaukiant laivu į užsienį. Štai čia viršuje yra žmogus, jis yra tas, kuris duoda įsakus. Kitas žmogus leidžiasi laivo apačio, kad valdytų laivą. Na, jis nemato, kurie kryptimi plaukiama. Pasiklausykite, labai svarbu. Žmogus laivo pačioje nemato, kur jis plaukia. Taigi jis negali naudoti logikos, kad galėtų valdyti laivą ir motivuoti. Pasąmonė nėra loginė tavo smegenų dalis. Ji negali naudoti logikos. Ji negali mąstyti. Tai, ką sąmonė jai pasako, ji tai vykdo. Tai yra palaidojimo jame, laivo pačioje. Laivo pačioje nėra langų, durų, kad jinai galėtų žvilgtelti. Bet žmogus ant viršaus sako, tu bevertis, tu apgailėtinas, tu niekada nieko nepasieksi. Žmogus apačioje skatina ir verčia tave tokiu tapti, kokiu tau yra sakoma, ir tu būsi niekas. Kadangi viskas, ką jis tai žino, yra įsakymai iš viršaus, kadangi pačioje nėra jokių langų, nieko. Žiūrėkite, Jis tiesiog priima įsakymus iš viršaus. Dabar jam pasakys, pasuk į kairę ar į dešinę, ar duok daugiau galios variklių, ir kas tai bebūtų, jis tiesiog vadovaujasi įsakymais, bet giliai mūsų viduryje, čia mūsų širdyje, yra pasąmonė, ir ji priima įsakymus iš štai čia. Įdomu, kiek metų netikėjimo mes pririnkome savo pasąmonėje. O paskiau kai kurie iš jūsų stebėtės, kodėl pamokslautojas turi kartotis. Stebuklas, kad Dievas mūsų pamokslininkų nespaudžia dar dažniau perpamokslauti tų pačių temų. Stebėkite, dabar štai čia atsistojim ant pakilos ir sąmonė sako, broli brankamai šlovė viešpačiu, aš turiu tikėjimą, bet giliai, štai čia. Kita mažoji sąmonė pasakė, nagi, tu žinai, kad tu neturi to tikėjimo. Na dabar, jeigu tu gali šitą ir aną sujungti harmonijoje, atkreipkite dėmesį, kokia sąjunga tam, kad žodis veiktų. Aš nekalbu apie turtus, turėjimo didelių namų ir žemių, aš kalbu, kad tu taptum nugalėtojų krikščionimi. Tai turi bendrą ir kalba apie tavo džiaugsmą, tavo dvasinę nuosavybę kaip Dievo šventojo, o ne apie didesnį namą. Šis sakys taip, visados, bet giliai viduje yra kažkas, kas nesutinka, matote, tai tiesiog jūs norite tai padaryti, jūs norite pasakyti taip, bet giliai viduje ta šešėlis verčia jūs ir kad padėtum, neskirtum tam vidiniam asmeniui daug laiko. Na, tu tiesiog atrasi, kad jis atlieka valdymą. Oho, Taigi tu nori man pasakyti, kad mano pasąmonė atlieka daugiau valdymo negu mano sąmonė? Ar jūs tikite tuo? Na, tu tiesiog atrasi, kad jis atlieka valdymą, matote? Taigi šis žmogus, galiausiai jis juk yra tas, kuris vairuoja laivą. Jis yra tas, kuris valdo ir vairuoja. Anas gali daug kalbėti. Bet šis žmogus yra tas, kuris atlieka darbą pačioje. Aš tikiu kiekvienu žodžiu, kurį pranašas pasakė. Visų žodžių, visų žodžių, visų žodžių. Paklausė, ar turi pastorių? Visų žodžių, visų žodžių, visų žodžių tikiu. Ar turi pastorių? Visų žodžių, visų žodžių, visų žodžių, visų žodžių. Sąmonė. Tik žodžiai. Paklauskite tiesiai šviesiai, ar tu turi pastorių, ar tu tiki, kad tau reikia jo. Šis žmogus giliai viduje pasakys, ne, man nereikia pastorius. Tu gali tai pasakyti pagal jų veiksmus. Nesvarbu, kiek šitas žmogus kartos, aš tikiu kiekvienu žodžiu, kiekvienu žodžiu. Bet tas giliai viduje pasakys, man nereikia įti bažnyčią, man nereikia pastarius, aš darysiu tai, ką noriu. Tai yra tas žmogus, kuris juos valdo. Nesvarbu, ką šitas tauškalas kalba sąmonėje. Bet tas, kuris viduje, jisai va valdo laivą. U, mes važiuojam štai šią kryptimį. Draugai, kiekvienas iš mūsų, ar jūs tai norite pripažinti ar ne, kiekvienas iš mūsų esame tame pačiame laive savo kūnų šiandieną. Jis yra tas, kuris valdo ir vairuoja. Anas gali daug kalbėti, bet šis yra tas žmogus, kuris atlieka darbą pačioje. Taigi šitas štai čia sakys, o taip, aš tikiu tuo, o iš tiesų tikiu. O, taip, aš tikintysis esu. Žiūrėkite, jei Anas ir šitas sudėra, tada viskas tvarkoje. Tada mes galime judėti link pažado. Tada mes galime priimti, įsisavinti tai, kad Dievas faktiškai pasakė, taigi ar mums reikia naujo pamokslo, naujos kasetės, naujo pamokslininko, naujos bažnyčios, galbūt fantastinės dovanos, kurios mes dar net pažinome. Ir mums reikia būti po tą dovaną, kad viskas išsipildytų mūsų visos viltis. Pokytis, kurio daugumą iš mūsų reikia, yra tiesiog mūsų viduje paprastai. Ar galiu tęsti? Atkreipkite dėmesį, bet pakol to nebus, tai neveiks. Tiesiog. Tai viskas, kadangi įsakymai sako tai daryti šią kryptimį, o nas žmogus daro priešingą kryptimį. Jie tiesiog suka tavo laivo ratu ir tu net negali išplaukti iš uosto. Taigi žmogus ant denio sako, plaukim, keliaukim į dangų. Žmogus apačioje sako, aš nežinau, kuria kryptimi. Mama man sakė taip, tėtis man sakė taip, ir laivas ratu sukasi ratu, ratu, ratu, ratu, ratu, ratu plaukia. O, ar aš tiesiai plaukiu? O, taip, tik tai kažkodėl tavo plaukimas man panašus į didžiausią ratą, kokį tik esu matęs gyvenime. Tau gerai sekasi. Tiek metų praleidote žinioje, o jūsų ratas pats didžiausias iš visų žinio žmonių. Tame rate be tavęs daugiau nieko nėra. Jeigu ir toliau norėsi, kad pamokslaučiau tą temą, jie mane atleis iš pareigų. Stebėkite. O, viešpatė, jie tiesiog suka tavo laivą ratu ir tu net negali išplaukti iš uosto. Tad mes turime priversti tuos abu žmonės sutarti ir sakyti, Dievas yra teisus. Šis pasakys Dievas yra teisus, anas pasakys Dievas yra teisus, tik tada pradėsime judėti pirmin, matote, mes turime įsakymus. Taigi matote, taigi mes sėdime, klausomės žodžio ir mūsų subugneliai gaudo tas garso bangas, jos yra paverčiamos į mintis ir mes gebame suvokti tai, Mes sakome, čia citata, čia rašto vieta, aš suvokiu šį principą, tai tiesa, tas anas, bet tai galiausiai perina į pasąmonę. Tai yra lietkalnis po vandeniu ir mes sėdime nesuvokdami, kad tai mumise vyksta, bet ką ta pasąmonė daro, jinai interpretuoja tai, ką tu dabar girdi. Taigi, jinai interpretuoja tai, ką tu girdi, ji lygina tai su tuo, kuo tu anksčiau tikėjai, tos mintis. Aš tikėjau tai tokiu būdu, mano brolis mane mokė taip, mano senelis pamokslavo tai tokiu būdu. Taigi tavo pasąmonė atsijoti bando bando. Ji išmeta vieną dalyką, prideda kitą, ištrina šį ir galiausiai, kai viskas baigėsi po susirinkimo, tau įstringa tik tai viena vieta, viena citata, kuri ir taip ėjo iš vien su tuo, kuo tu tikėjai jau daugelį metų. Ir tu pasakysi, man iš tiesų patiko tas vienas dalykas, kurį jis pasakė, kadangi aš visados taip tikėjau. Viešpatė padėk mums Viešpatė, padėki mums. Draugai, įdomu, per savo gyvenimą, kiek žodžių Dievas mums individualiai pritaikė, o mes jį išmetėme. Mūsų sąmonė jį priemė, mes priemėme jį iš išorės į vidų, bet kai tai nusileido iki pasąmonės, jį atsijojo tai ir sako, tai tiesiog brolis Donis, brolis Timas, man nepatinka tai, man nepatiko tonas. Taigi, galiausiai po susirinkimo nieko nebeliko. Ir jūs grįžtate namo ir sakote, aš net nesijaučiu, liktai būčiau buvęs bažnyčioje. Kažkas negerai su broliu Doniu. Na, jis kažkas netvarko, jam nesiseka, kažkas negerai, žodžių neatneša. Aš tiek negaunu daug, kiek anksčiau gaudavau. Ar seniai tikrinai savo ratą? Galbūt jau būtų laikas išplaukti į tiesėje? Žiūrėkite. Brolis Branhamas sako, niekas kelyje netrukdo, niekas negali priversti tavęs tuo abejoti, net visi simptomai, kuriuos galėtum pajausti, gali sugrįžti atgal į ligoninę iš ryto, jie pasakys, na, tavo ranka vis dar nelanksti, vėžys tebėra kur buvo, tai nei kiek negali pakengti, tai nei kiek jūsų neapstulbins, matote, jei šis, anas ir šis sutarė, jei šis, anas ir šis sutarė, šis, anas ir šis. Šis žodis, sąmonė ir pasąmonė. Šis žodis – sąmonė ir pasąmonė. Žodis, sąmonė ir pasąmonė. Žodis ir sąmonė to neužteks. Tu gali šaukti, šokinėti iki pamelinavimo veide, bet vis tiek negausi atsakymo, pakol tas žmogus pasąmonėje nesutiks su tavimi. O viešpatė. Viešpatė Jėzau. Ačiū viešpatė. Tai nei kiek jūsų neapstulbins, jei šis, anas ir šis sutarė. Tai tiesa, tikėjimas gali padaryti bet ką. Kodėl Jėzus pasakė, turėk tikėjimą Dieve, ar tai tiesa iš tiesų, sakau jums, kas pasakytų? Ne jei aš, Jėzus pasakyčiau, bet jei kas pasakytų, šitam kalnui pasikelk ir meskis į jūrą ir savo širdyje nebejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako, jis turės, ką besakytų, turėtų išsipildyti, ką bepasakytum, jeigu nebejotum. Dabar, ar tikite tuo štai čia? Dabar padarykime, kad ši pasąmonė taipogi tuo patikėtų. O kai pasąmonė ir sąmonė yra harmonijoje su Dievu, tada tai išsipildys. Štai trejetas. Daktaras Josephas Murphys, gyvenęs 1889-1981 savo knygoje Tavo pasąmonės gale teigia, sąmonė yra kaip kapitonas ant laivo denio. Jis vadovauja laivo krypčiai ir duoda įsakymus žmonėms esantiems variklių skyriuje. Žmonės variklių skyriuje nežino, kokie kryptimi jie plaukia, jie paklūsta įsakymams. Jei tu pastoviai savo pačiam kartoji, kad esi storas, nesvarbu kiek skirtingų dietų išbandysi, nei viena nepadės. Tu užprogramavai savo pasamoninį protą, sakydamas kūną, kad jis yra storas, kūnui tai lieka paklusti. Na šlovė. Žodžiai pozityvaus mąstymo gale nėra tiesiog skambi frazė. Joje slypi reikšminga tiesa. Mintys yra energija, o energiją galima paversti materiją. Taigi tai, apie ką mastai, turi galę materializuotis kuo daugiau mastai apie tą dalyką, tuo daugiau galios jam suteiki. Akivaizdu, kodėl man patinka mąstyti apie paėmimą. Akivaizdu, kodėl man patinka mąstyti apie kūno perkeitimą. O, aš ne tik dirbu su savo smegenų lastelėmis, aš dirbu su savo būsimuoju namu. Gera žinia yra ta, kad tu pats turi galę sąmoningai perprogramuoti savo mintis įsitikinimus ir įpročius. Tiesiog reikalingos pastangos ir užsispyrimas. Atkreip dėmesį į mintis patenkančias į tavo protą, ar dažniausiai jos būna negatyvios ar pozityvios, kai žvelgi į situacijas, ką jose pastebi, neįsprendžiamas problemas ar pozityves išeitis. Jeigu tu būtum stovėjęs tą dieną ir girdėjęs, kaip galijotas grasina tautą Izraelio, Kokią išvadą tu būtum padaręs? Ar pasakytum, nėra sveiko proto vyro, kuris galėtų kovoti su galiotu, jis per didelis? Ar tu pasakytum, kaip Dovidas pasakė, tik aklas gali nepataikyti tokią didelę galvą? Garbė Dievui, priklauso kaip tu žiūri į situaciją. Ką Dovidas padarė, jis grįžo atgal į savo užprogramuotą pasąmonę. Sako, kai aš ganiau avis, Dievas mane išlaisvino nuo liūto, nuo meškos. Dovydas buvo užprogramuotas tikėti, kad Dievas gali veikti neįmanomose situacijose. Protas turi galę formuoti tai, kas buvo užprogramuota iš sąmonės į pasąmonę. Pasamoninis protas formuoja, materializuoja mūsų mintis realybėje. Būtent dėl to tu įsivaizduoji, kad kažkas tavęs nemėgsta. Kažkas kažką turi prieš tave. Ir visą laiką tai yra tavo protė tik tai. Bet tau tai bus taip realu, niekas tavęs negalės atkalbėti. Taip, tai realybė. Bet tik tau. Tai nėra tiesa. Žiūrėkite, brolis Brahamas sako, na dabar daugumo žmonių turi viltį ir vadina ją tikėjimu. Bet dabar, kai Dievas ištarė atitinkamą dalyką, ir tu pakartoji jį, tą atitinkamą dalyką, tą patį dalyką, ir tavo viduje tas pats dalykas yra pakartojamas, tuomet kažkas įvyks, tada viskas susijungia, tada laivas pajudės, našta pajudės. Tik pamanyk, tos naštos, kurias tu neši, tu lauki Dievo, kad Dievas išlaisvintų tave iš depresijos, iš nuovargio o Dievas laukia tavęs. Jis laukia tavęs, kad šis žmogus čia viršuje ir šis žmogus apačioje, sąmonė ir pasąmonė, susitartų, eitų iš vien. Ir kai jie eis iš vien, tu išplauks iš to rato, kuriuo plauki 30 metų ir nusistatysi krypti į gyvenimo tikslą, vietoj to plaukimo ratu gyvenimo uoste. Našta pajudės, bet tu turi būti tobuloje harmonijoje su Dievo valia, Dievo žodžiu, tavo pasąmonė. Tavo pirmoji sąmonė su Dievo dvasia. Visa tai veikia iš vien ir visa tai atlaisvina kelią. Ir tu išeini iš tos būsenos. Įsivaizduokite, 1954 metai. Būtent šiuo metu sėkmininkai šokinėja, džiugauja, šaukia. Jie turi įvairius ženklus ir stebuklus. O brolis Brahomas pamokslavo apie pasąmonę. Jie turbūt žiūrėjo į jį siaubingiau negu jūs į mane. Atkreipkite dėmesį ir vėl. Dabar tu sakai, aš turiu tikėjimą. Pirmiausia, tu turi turėti pamatą tikėjimui, tai yra Dievo žodis – Na, tada žmogus eina į mokyklą ir išmoksta teologijos. Jis ją skaito, pasakyta, Dievas tai pasakė, jis pasakys, taip aš to tikiu. Jis tiki tuo čia, savo protė. Matote, bet jis taipogi turi pasąmonę. Ir jo pasąmonė su tuo nesutinka. Taigi, pirmąją sąmonę galima pakeisti daug lengviau negu pasąmonę. Daug lengviau negu pasąmonę. Daug greičiau. Asmo gali ateiti į šį susirinkimą, turėti daug baimės, abejonės protė sąmonėje, bet jį palies patepimas mano dovanos ar kito pamokslininko, ta atmosfera, kurią jūs šventieji sukūrėte, ir jo pirmoji sąmonė, kaip viršutinė lietkalnio dalis, kai saulė aukštai pakyla, jos skleidžiama šiluma paveikia tą viršutinę lietkalnio dalį. Jinai drastiškai pasikeis per 24 valandas, kadangi Ta šiluma nuo saulės, ji paveikė tą ledkalnio viršutinę dalį, tačiau žemiau vandens paviršiaus niekas nesikeičia. Toks pats išlieka didelis tas ledkalnis po vandeniu, kaip ir prieš vieną dieną atgal, prieš dvi ir toliau. Kodėl? Kadangi saulės spinduliai nepaveikia giliai to vandenyje esančio ledkalnio. Neužtenka ateiti vieną susirinkimą ir pasakyti, man reikia būti perkaistu, išeiti iš bažnyčios ir vėl kartoti tos pačius dalykus, mąstyti apie tą patį. Tu turi minčių pasikeitimą padaryti, modelį minčių pakeisti. Tai yra kasdienis užsiemimas, savaitinis užsiemimas, mėnesinis užsiemimas, kol galiausiai tai priveda tave prie faktinio pasikeitimo. Jis taipogi turi pasąmonę ir jo pasąmonė su tuo nesutinka. Įdomu. Jeigu Dievas leistų mums pažiūrėti į pačius save, į visus čia sėdinčius, klausančius susirinkimo. Mes manome, kad esame tokioje harmonijoje su savimi ir su Dievu, jeigu Dievas leistų iš tiesų pamatyti, kokie jūs esate, ką mes matytume, broli Džimai. Ar mes matytume vyrą, moterį, berniuką, mergaitę, kurie pastovi kovoja su savimi? Aš nekalbu apie rūkimą, gėrimą. Jūs, kurie gimė iš aukšto, aš apie jūs kalbu. Jūs stebėtės, kokia mano problema. Aš žinau, kad aš myliu Dievą, aš nenoriu pasaulio dalykų, bet kodėl aš negaliu iš šios sumaišties dvasinės išeiti? Žmogus giliai čia, pasąmonė. Kadangi jam tai pradėjus sakyti, jis bus šiek tiek išsigandęs, kad tai neišsipildys ir tai iš tiesų neišsipildys. Matote, pasąmonė nėra logiška. Pasąmonė slypi giliai laivo apačioje. Ji negali matyti pasirodžiusios saulės. Pažiūrėkite, vaikai, kokia graži saulė. Saulė pasirodė, o aš nemaniau, kad ji pasirodys, nes paskutinės dienas lyjo buvo apsiniaukę. Bet žinote ką? Ta žmogus laivo pačioje nežino, kad Saulė pasirodė. Jis negali svarstyti, jis nieko nežino apie logiką. Jis gali tik tai prisiminti tai, ką jūs jam sakėte savo gyvenimo metu. Tavo tėtis buvo toks ir tu būsi lygiai toks pat. Gėda kai kuriems iš jūsų. Dėl to, kad žmogus tampa homoseksualas, jūs sakote, kad ir jo vaikai privalės būti tokiais. Gėda jums, kurie sakote, kad jeigu žmogus rūkė, gėrė arba paleistuvavo, jūs sakote, kad jo vaikai lygiai tą patį darys. Gėda jums. Jeigu tas berniukas savo proto nekeis, jis toks ir bus. Bet jeigu tas berniukas bus pripildytas šventąją dvasia atgimimu iš aukšto, Dievo žodis įmokys, jis bus ant tiek perkeistas, kad jis neselgs, kaip jo tėvas elgėsi. Galbūt jo nosis, ausis bus panašios į tėvo, bet jis nesielgs kaip tėvas. Brolis Brakamas sako, kaip žmogus plaukiantis per jūrą. Tikrasis žmogus kontroliuojantis laivą, jis niekada nemato, kur link jis plaukia, jis laivo apačioje, jis inžinierius. O žmogus stomintis ant denio, jis duoda komandą žmogui esančiam apačioje, būdamas aukščiausiame laivo taške bokštelėje. Dabar jis sako, jis perduoda žodį apačioje esantiems, dviem mazgais į kairę. Dabar žmogus esantis apačioje, jis nemato, kuria kryptimi plaukima, jis te mato variklį. Na, kas būtų, jei jis pakreiptų laivą dviem mazgais į dešinę, arba jis iš vis niekur nepakreiptų. Kapitonas pasakytų, plauk pirmin, o jis laivą apsuktų kitą pusę. Jie niekad neišplauktų iš žinios, o tai yra iš uosto. Ar jūs savokia, draugai, kodėl dauguma žmonių neišeina iš žinios įžangos? Jie plaukiojo ratu, Dievas pasiuntė pranašą, Dievas pasiuntė pranašą, jie kaip su greitai eigių kateriu ratu plaukė, ratu, ratu, ratu. Dievas pasiuntė pranašą, aleliuja. Dievas pasiuntė pranašą. Tik tiek jie žino. Kodėl? Nes jie bijo pasitikėti pamokslininkais, kad eitų pirmin su tuo, ką tas pranašas pasakė. Jie jaučiasi saugesni, kada klauso tas pačias kasetes iš naujo, iš naujo ir iš naujo. Jie negali pasitikėti kitu. Jie mano, kad tai yra tas balsas kabutėse, kuris yra kasetėje. Tačiau Biblija nesako, tas, kas turi ausį, te klauso, ką pranašas pasakė, bet tas, kuris turi ausį, te klauso, ką dvasia sako. O ji gali kalbėti per visus Dievo pašauktus vyrus. Kai žmogus esantis bokštelėje sako, plaukite tiesiai. Žmogus esantis ant denio perdoda, plaukite tiesiai. Šis žmogus laivo pačioje pakartoja, plaukime tiesiai. Taip laivas pradės plaukti. Kai Dievas sako, jo žaizdomis tu buvai išgydytas, žmogus tai priima savo širdyje, sako, jo žaizdomis esame išgydyti, pasąmonė sureaguoja, jo žaizdomis buvome išgydyti. Stebėk, kažkas to įvyks. Ar gali įsivaizduoti, brolis Brankamas sulygina tavo sąmonę su žmogumi ant denio, sulygina šventąją dvasę su žmogumi bokštelyje, sulygina tavo pasąmonę su žmogumi variklių skyriuje. Saugok iš šetonė. Tu žengi pirmin, niekas, pasiklausykite, niekas to negali sustabdyti, niekas. Niekas. Esi pilnoje harmonijoje ir jokia banga. Man nesvarbu, kokios bangos kiltų, jos niekados nepasipriešins tavo tikėjimui. Tiesiog eik pirmin per jas, tai tiesa, matote, bet visa tavie turi sutarti su Dievo žodžiu, tada mes judame pirmin, kai viskas eina iš vien ir sutarimu. Tada jis pasakytų, na šis atvejis per sunkus, tas ar anas, aš žinau, kad tu bandai to tikėti štai čia, bet tas apačioje yra šiek tiek dėl to įsigandęs. Atsistokime. Sekantis paragrafas. Ką aš ir sakiau tai poniai iš rytą, kai tu kepi mėsą pusryčiams ir didelis riebalų kiekis užtykšta tau ant rankos. Pirmiausiai tu mirtinai išsigasti, stveriesi už rankos ir sakai, kurgi tepalas nuo nudėgymo. Kaip galima greičiau. Tai yra priežastis, dėl kurios nudegama. Tai yra, kas, tai yra baimė. Aš galiu tai rodyti. Tai yra baimė, kuri tave nudegina. Tu pasakysi, tai temperatūra riebalų. Aš pasilieku su Malachijo 4. Tai baimė, kuri tave nudegina. Tu turi šventąją dvasę, ji veikia tavo kūne. Na, kai ta sena gyvatė įsikibo į Pauliaus ranką, jame nebuvo nemenkiausios baimės – Jis į ją štai taip pažiūrėjo ir nupurtė ją į ugnį ir nuėjo parinkti daugiau malkų. Dauguma iš mūsų tokie kompleksuoti, mes daugiau niekados nebūtume grįžę prie ugnies ir net nebūtume jos kūrę daugiau. O Paulius sako, tai mane pakenks, einu parinkti daugiau malkų. Taigi nuėjo parinko daugiau malkų. Ji jo neišgazdino, matote, jeigu tik tu neišsigasi. Jėzus paklausė, kodėl tu išsigandai. Petras ėjo žengdamas vandeniu puikiausiai, kol pamatė prieštaringas bangas. Tada jis išsigando ir pradėjo skęsti. Jėzus prie ištraukė ir pasakė, kodėl išsigandai. Mažatikė, baimė. Esi išsigandęs, tai neišsipildys. Neturėk nemenkiausios baimės, judėk į priekį. Dievas tai pasakė. Leiskite man pabaigti šią vietą, kurią mes pratęsime kitą savaitgalį, jeigu Dievas leis. Broli Ronai, tiesiog paslink, tiesiog žemiau truputėlį, kur sakoma, tavo pasąmonė valdo tavo gyvenimą. Nauja perspektyva pristatyta šiandieninių molekulinės ryties biologų, biolo, bio, biologų, atleiskite, šie neįprasti žodžiai atidengia, kodėl mes esame tokiais, kokie esame. Pirmasis iš jų daktaras Briusas Liptonas, buvęs medicinos profesorius iš Statfordo universiteto. Pasak jo, naujasis epigenetikos mokslas atskleidė, kad mūsų genai iš tiesų yra kontroliuojami ir manipuliuojami mūsų protų, kaip jis suvokia ir interpretuoja aplinką, kurioje esame. Iki šiol mokslas mane, kad tai yra patys genai, kurie diktuoja mūsų bruožus, kad mūsų genai suformuoja mus tokius, kokiais esame. Naujieji atradimai suteikia gerų žinių, tai reiškia, kad mes galime pakeisti daugelį su mumis susijusių dalykų, įskaitant savo sveikatą. keisdami būdą, kuriuo suvokime įvykius ir situacijas, į kurias patenkame. Pavyzdžiui, daktaras Liptonas parodo, kad jei mes suvoksime dalykus pozityviu būdu, tai pradėsime gyventi sveikesnius ir geresnės kokybės gyvenimus, nesvarbu kokioje genetinėje būsinoje buvome iš pradžių. Naujas nusistatymas, pozityvus ar negatyvus, siunčia naujas žinutės kūne esančioms lastelėms ir faktiškai gali perprogramuoti lastelių sveikatą ir elgseną, gali netgi pakeisti lastelinę struktūrą, lygotas lasteles paversti į sveikasias. Viešpatė pasigailėki. Nejaugi jūs nematote. Ką tai padaro? Tavo senelis turėjo širdies smūgį, tavo tėtis turėjo širdies smūgį, tai tu išsiaiškini, susigalvoji savo, mastai savo protę, kad aš irgi turėsiu širdies smūgį. Greičiausiai tu ir turėsi, jeigu taip mastai. Na, mano dėdė nuo dievo nusisuko, mano sunėnas taipogi. Jie visi nusisuko, tai turbūt ir aš galiausiai nusisuksiu nuo dievo. Na taip, greičiausiai tu nusisuksi. Kaip aš jums sakiau, mano senelis ir tėtis mirė nuo širdies smūgio, bet su manimi tai neturi nieko bendro. Aš žinau, kad jūs galvojate, kad aš beprotis, bet aš turiu galę savo kūnę pakeisti savo lasteles. Akivaizdu, kodėl brolis Brankamas iš dvasinio požiūrio pasakė, tu prikelsi savo paties kūną iš žemės dulkių, tu. O viešpatė. Viešpatė Jėzau. Šis naujas mokslas atsisako senų mokslinių tradicijų pagristų Newtono fiziką, teigiančią, kad kūnas tai yra mechaninis renginys. Šis mokslas pripažįsta, kad proto ir dvasios rolė yra ypatingai svarbi, kalbant apie tai, kas mes esame. Daktaras Lipinas paaiškina, kad yra du atskiri protai, kuriantis, kaip jis tai vadina, kūno kontroliuojantį balsą. Yra sąmonės protas, kuris gali laisvai mąstyti ir kurti naujas idėjas tiesiog iš karto. Tada yra pasamoninis protas, kuris iš esmės yra superkompiuteris kompiuteris, kuriame yra įrašyta domenų bazė, susidedanti iš užprogramuotos elksenos, kurios didžiausia dalis yra įgyta prieš mums sulaukiant šešerių metų amžiaus. Pasamoninis protas negali veikti už fiksuotų programų ribų. Situacijose jis automatiškai reaguoja pagal tuos atsakus, kurie jame jau buvo įrašyti, ir jis veikia be sąmoningo proto žinios ar kontrolės. Aš manau, kad aš ir aš turime prisėsti ir pasikalbėti. Aš noriu tau, sunau, kai ką pasakyti. Tu būsi perkeistas. Ir matomas, ir nematomas, šis lietkalnis bus perkeistas. Aš jau pavargau nuo tavo sakinėjimo, man jau blogo nuo tavo sakymo, kad aš esu bevertis, aš nieko nepasieksiu, aš kvailas, aš ne kvailas. Aš manau, kad ši pamokslų serija mus prives prie kūno perkeitimo. Na, aš jau turiu pabaigti. Viešpatė, vaikai, ar jūs branginate jo žodį? Mes pratesime tuo kitą sykį, žinau, kad jums jau per daug informacijos, tiesiog paskutinė pastraipa. Rodos, kad pasamoninis protas mus valdo automatinėme piloto režime, 95 procentais laiko. Neurologijos mokslininkai atskleidė, kad sąmoningas protas tai sudaro 5 ar mažiau procentų mūsų kasdienės veiklos. Jie sako, kad 5 procentus išnaudoja labiau supratingi žmonės pajėgus. Dauguma išnaudoja tik vieną sąmonės procentą. Daktaras Liptonas teigia, kad pasamoninis protas apdaroja 40 milijonų bitų informacijos per sekundę. Tuo tarpu sąmonės protas apdaroja tik 40 bitų informacijos per sekundę. Taigi tu turi pasenusi kompiuterį, sąmonę ir superkompiuterį, pasąmonę. Taipogi tu turi atgimimą iš aukšto, kuris suvienis šiuos du kompiuterius, kad jie dirbtų teisingai. Viskas, aš suku šios lapus į rytinį. Jis juk gyvas. Aš galiu sutikti rytojų. Jūs tikite to, draugai? Jūs norite pakeisti savo gyvenimą? Tai jau vyksta. Tai jau vyksta. Juk jis gyvas. Sugėdokime drauge. Aš galiu sutikti rytojų. Jis juk gyvas. Nesvarbu, su kuo jūs kovojate, kokios jūsų problemos. Nebėra jokių baimių. Jis jų gyvas. Jo rankoje mano ateitis. Aleliuja. Iškelkime rankas, sugėdokime drauge. Ar jūs tikite to dabar? Jis juk gyvas. Pasakykite savo, jis juk gyvas, aš galiu sutikti rytojų. Visas problemas aš nugalėsiu kelyje, o taip viešpate Jėzų. Jis juk gyvas, pasakoja ateitis Telaiminas Dievas vaikai. Jis jų gyvas,